žiauri tikrovė. Kągi kiek po ilgesnės pertraukos žiūri tikrovę vėl pulso etrija. Sveiki visi, 11 valandų ir 8 minutės Lietuvoje. Na, iš tikrųjų turėjome pusantro mėnesio pertraukos, kol Aivaras pasiruoš, susiruoš ir vėl jis kartu su manim. Labas e, rytas, gal reikia sakyti Aivarai. Labą dieną jau iš tikrųjų už lango. Mes <laughs> sakė, iki 12 galima kalbėti labas rytas. Na, tai galbūt. tai čia, kadangi mes ilgai galbūt <laughs> mėgam kiti kiekvieną rytą, e, šeštą turbūt pradeda, tai iš tikrųjų turbūt kol saulė šviečia jau diena, o kai jau nusileidžia arba pateka, tai rytas. <laughs> nu, bet iš tikrųjų... Uh, e, pats žodis rytas, įdomu, kad lietuvių kalboje veiksmažodis yra ryti. Mhm. E, tai yra diena pradeda ryti tą tikrovę pamažu, saulė pradeda ryti viską. Ir tas laidos mūsų savotiškai irgi apie tai, kaip mus surijo vienas drakonas, <laughs> sakykime, ir kaip tam pilve drakono mes gyvenam. Tai iš tikrųjų reikėtų pasakyti labas rytas visiems, nes mes esam praryti drakono pilve savotiškai. Nu, jeigu kalbėtų apie žiemos laikotarpį, simboliškai. Tai- Ypatingai tai. dabar. Taip. A, praėjusiais metais, Aivarai, baigėme ciklą iš tikrųjų laidų susijusių su, su, su Lietuvos istorija, žiūrėję, vadinkim, tikrovę. Kasgi šiemet, kokiegi bus mūsų, na, pasakykim, tai paskaitų, kaip, kaip pavadinti temos. Taip, mes praeitą kartą pabaigėme, sakykim, tą visą ratą laidų ties Vitenio laikotarpiu, e, kur, e, kurios buvo pradžia, pradžia Lietuvos imperijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir šiandien mes, nu, šitas laidų dalis, nežinau kiek jinai truks, e, iki pavasario galbūt, o gal ir pavasarį dar, e, tai šita lai, šitos laidos bus daugiau skirtos tam laikotarpiui, kuriame jau tiesiog galime vadinti sarmatiškojo laikotarpį. Ta žodį aš neatsitiktinai pavartojau, nes jeigu mes paimsime visus žemėlapius nuo 14 amžiaus ir žemyn, tai yra nuo 1300 metų tos senosios žemėlapis, visur pamatysim, kad Lietuva yra arba sarmatijos dalis, arba tiesiog net Lietuvos nėra šitojose žemėlapiuose, o tiesiog yra užrašas ne Lietuvos, o sarmatijos. Ir jeigu paimsim dar senesnį geopolitinį laikotarpį. Tai čia būtų jau trečias laidų rudens, jeigu įvyks ratas e, arba ciklas, tai tas trečias laidų ratas bus apie laikotarpį grinai, sakykime, jau sarmatišką, tai būtų nuo 10 amžiaus, nuo 9 amžiaus žemyn e, iki 5 amžiaus e, po Kristaus ir panašiai. Tai ten, jeigu mes jau imsim to laikotarpio žinias, išlikusius istorinius dokumentus, mes rasime tik tai žodis armatija. Jokių kitokių žodžių mes tiesiog nerasim. Ir visi mes todėl tą Lietuvos paminėjimo tūkstantmetį šventėm, kad jinai buvo paminėta 2009 e, metais. Tai dar nereiškia, kad jos nebuvo ir prieš tai. Bet jeigu mes Lietuvos pavadinimą ieškosim kartografijoje ar be aprašymuose, nuometinėse dokumentuose, mes jį rasim, labai jūs nustepsite, tai yra vienas iš senųjų Normandijos pavadinimų. Netgi e, karių luomos, luomo pavadinimas, bet jokių būdų ne šitas regionas, ne šitas kraštas, kuriame mes šiandieną gyvenam. Tas kraštas vadinosi Sarmatija tuo metu. Ir apie tai čia trečias laidų ratas, tai pavadinkim, kuris galbūt rūdienį turėtų prasidėti. O šiandien e, yra tiesiog pradžia laidų nuo E, sarmatijos galim pavadinti pabaigos, tai yra karnėsios pabaigos, nes jeigu pasižiūrėsime, e, kas buvo kryžiaus žygiai, tai buvo milžiniška karinė jėga visos Europos, kaip sakykime šiai dienai, įsivaizduokite į Iraką, įvedėm demokratiją, nu, iš tikrųjų įvedėm demokratiją, tiesiog ne ta žodžio prasme. E, tai... E, žodžiu, vakarietiška demokratija arba ir panašiai. Tai vat su šita plėtra, e, tai buvo karinė plėtra tai kaip e, ir vedimas demokratijos į Iraką, ar ne, buvo karinis, tai taip ir į mūsų kraštą buvo band, bandymas įvesti karinį ir nelabai sėkmingas, skirtingai, sakykime, nuo Irako arba Libijos pavyzdžių. Tai kas per jėgą turėjo, įsivaizduokit, būti, kad atsilaikytų, įsivaizduokit, visai vakarų Europos galybei, visom jungtiniam Europos vakarų krikščioniškom, tom katalikiškom valstybėm atsilaikytų šitą valstybę. Tai turėjo būti mažų mažiausiai lygiai vertę, o trupučiuką daugiau gali būti net ir šiokį tokį pranašumą turinti valstybę pagal sisteminį valdymą, sakykime, kažkokį tai paėmus. Tai mes vat, einam į tą laikotarpį, kuriame, pereinam šiandien tą, tos, tą laikotarpį, kuriame buvo bandoma ieškoti tos sistemos, to valdymo būdo, tos valstybės modelio, kuris būtų kaip gynybinis kaip gynybinis ir uh, nuo Vitenio laikų, kaip aš paaiškinau, jisai tapo polamuoju ir uh, būtent dėl islamo, e, dėl ordos virtimo islamišką iš budistinės, e, iš šamanistinės, lamaistinės, mes gavom, kad e, susiformavo Lietuvos imperija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė įjungdama ir visą Rusiją. Ne, Rusija mus įjungia, bet mes Rusiją įjungiam. Ir tą reikia aiškiai apibriežti ir to labai daug, didžioji dalis istorikų bijo netgi tiesiai šviesiai pasakyti. Kaip Kudirka sakė, iš ko pažins Lietuvos inteligentą, iš kinkų drebėjimo. Tai jeigu kas bijo pasakyti, kad Lietuva įjungia Rusiją, Tai ir kam kinkos pradeda drebėti, tai jūs iš tikrųjų esat Lietuvos inteligentai tada. <laughs> Čia iš klausytojus. Bet e, kol tas e, modelis, kol šitas valdymo būdas buvo atrastas, e, buvo pakankamas chaosas valstybėje, buvo ieškojimai, e, buvo pralaimėjimų to pačiu tuose ieškojimuose labai daug ir būtent apie tos ieškojimus, apie tos pralaimėjimus, tose ieškojimus, nežiūrint tai, kad tu išlikai vis tiek tvirtas, prarasdamas savo dalis kažkokias, tai bet tas paukojimas sudarė prielaidas e, Gediminui sukurti imperiją. Ir e, šiandien būtent pereisim prie to eškojimo laikotarpio, kur nuo Mindaugo mirties 1263 metais iki Vitenio ateimo 1282 grubiai pasikeitė begalę valdovų, karinių vadų, tai pasakykim. Pas mus vėl valdovai dažniausiai skirtingai nuo to katalikiškos aplinkos buvo nepaveldima, o buvo renkama. Ir renkama pagal savybės, tai pavadinkim tokią meritokratinę visuomenę. Ir e, tas atsispindėdavo ir, e, sakykime, vikingų prieš tai buvusių irgi pasaulyje žiūrio ir gotų, kur vienam vadui žuvus iš karto atsirasdavo kitos, kariuomenė ne, e, neištikdavo paralyžius vadai dažniausiai žuvus. E, bendram, sakykime, plane e, kare, bet mūšyje galbūt tai būdavo lemiamas veiksnys, jeigu žūdavo vadas mūšio, bet labai greitai jį pakeisdavo kitas. Ir tai nebuvo surišta su giminystės. Ir e, tai va, mes ateinam į tą laikotarpį, kuriame, kuris, sakykime, buvo tos sarmatijos dalies, kuri vadinosi Lietuva, kaip karinio junginio ginančią E, mūsų senąją pasaulyje žiūrą, mūsų tikybą, e, mūsų vertybės, mūsų žemę. Ieškojimas, koks būdas gali padėti atsilaikyti prieš krikščionišką invaziją, prieš e, krikščioniškasias diktatūros, tai pavadinkime, įvedimo mūsų žemėse. Ir mes, reikia drąsiai vėl įvardinti, mes kovojam iki paskutinio kraujo lašo su krikščionimis. Krikščionis iki buvo interventai. E, krikščionis buvo okupantai, galim tiesioginę tą žodžio prasme įvardinti, e, nes jie atėjo su kardu, jie netėjo su knyga rankoje, jie atėjo su kardu. Ir E, be abejo, prieisim tą laikotarpį, kai buvo vienas kitas ir su knyga, kur atėjo, bet jiems e, liūdnai baigėsi, nes jie pažeidė vietinę teisinę sistemą, kuri funkcionavo ir jie įsitikino, kad teisinė sistema Lietuvoje veikia. Aš čia kalbu apie Brunoną kaip politinį ideologą, kuris pažeidė, pažeidė vietinius įstatymus ir už tai jam buvo pritaikyta bausmė. E, o čia mitas vėl mūsų istorikų, kad būtent krikščionybė sukūrė teisinę sistemą, nieko panašaus. Mes jau matom iš Brunono įvykių, jisai susidūrė su teisinė teisinę sistemą. Ir e, tai šiandien e, ir pradėsime tą vat, vieną iš sudėtingiausių laikotarpių, kuriame mes turime mažų mažiausiai penkis e, valdovus, pakeitusių vieną, vienas kitą, karinius vadus, jeigu dar tiksliau, kunigaikščius, laikotarpį nuo 1282 iki 1263 tai yra iki Mindaugo e, nuo Mindaugo mirties iki Vitenio ateimo. Tai čia vienas iš tokių sudėtingesnių ir aš e, daugiau tikiu, e, sakykime, Kojelavičium, Vijukų, daugantų, kurie naudojo to meto istorinius šaltinius, aprašydami tos įvykius, archyvus, kronikas, tiek kryžiuočių, tiek tiek kalavijuočių ordino, tiek e, kitus e, Rusijos tas e, kronikas irgi išlikusias. O mūsų šiai daliai, dažniau, šiai dienai vėl istorikai dažniausiai naudoja 20 arba 19 amžiaus konceptus, interpretacijos, kurios dažniausiai net jau nebesirėmė istoriniais šaltiniais. Ir todėl būsiu Kartais aš galiu ir suklysti vienu ar kitu metu, nes, pavyzdžiui, e, tos kronikos, sakykime, ar Rusijos pusiai, e, Rusijos pusiai, ar e, kryžiuočių pusiai kartais prasilenkia skaičiais, ar vienais, ar dviem metais apsirinka kuri iš jų teisi, aš nežinau, čia vėl e, mūsų mokslininkai liktai prie tam tikrų yra, mūsų istorikai, kad tam tik tai ta data ir yra, Bet jeigu pasižiūrėsim vėl, e, iš tikrųjų svarbiausia yra įvykis, o ne data. E, svarbiausia įvykis, kas įvyko. Ir apitiksliai vis tiek visi maždaug ties tą pačią juostą laiko e, juostą sustojom. Tai vat aš apie tą laikotarpį tarp 1282-1263 metų šiandien ir pabandysime pakalbėti. Ir aš pradėsiu nuo 1299 nuo Vitenio dar kartą laikų, bet iš kitos pusės aš pradėsiu nuo kovos tarp imperatoriaus ir popiežiaus, tarp e, ideologinio vado popiežiaus visos Europos ir jo tarno, karinio tarno, tai yra e, imperatoriaus. E, ir Venecijos, būtent popiežius e, šiek tiek anksčiau jau turėjo įkurtą e, karinę, ne karinę, o popiežiaus valstybę. Ir taip iškilo ir Genuja, ir Venecija, ir kitų garsus miestai. Tik dėka to, kad popiežius Šventosios Romos imperijos ribose atgavo tam tikras teisės ir tam tikri miestai būtent per popiežių suklestėjo. Ir imperatoriaus jau to got prieisim, kaip gotai tapo visgi krikščionėmis šie rudenį tik tai. Tai e, Venecijos Respublikos įvykiai yra irgi tiesiogiai siejasi su Šventosios Romos imperija ir kadangi būstinė kryžiuočių buvo Venecijai labai ilgą laiką, tai tas irgi ta kova tarp popiežiaus ir imperatoriaus Šventosios Romos e, atsispindėjo ir toj kryžiuočio veikloj ordino, kuri, kaip aš minėjau, buvo kiek įmanoma per, pašalinti iš e, Ro, Šventosios Romos imperijos valdymo e, e, centrų pačiame vidiniam valstybės, taip sakykime, tinkle ir perkelti į pakraščius. Ir mes buvom tas karo pakraštys, kuris kovojom su popiežiaus armija. Aš tikiuosi, kad popiežius išleis bulę, per kurią priskirs visus kryžiuočius, e, visus vyskupus, visus popiežius laiminusius kryžiaus žygiaus prie velnio laikų. E, ideologiškai jie tai turi padaryti, jeigu jie nori pasitaisyti. Nenurašyti ant laikmečio reikalavo, bet nurašyti pagal savo teologiją prie velnio vaikų visus kryžiuočius, popiežius laiminusius, vyskupus ir vienuolius, dar bandančius išteisinti tai. Tai aš... E, e o tai buvo vėl pasiekmė, sakykime, galbūt dviejų pasaulyje žiūrų. E, sarmatiškosios pasaulyje žiūros, kuri ir su materis, moteriškumu kažkiek tai surišta, ir su gamta, ir su abstrakt, abstrakcija, e, abstrakcija sugėrusią sinkretiškąją krikščionybę. Ir Ramovę, e, dar kitaip Romanovą, irgi įdomus pavadinimas, yra dviejopi pavadinimai, bet jie eina kartu Romanova ir Romove senose šaltiniuose. E, kad su ramybės vieta ir ten buvo kaip ir mūsų žinių centrinė buveinė, pagrindinė buveinė, kur teokratinė visuomenė, panašiai kaip ir katalikiškoj, pas mus valdė žiniai. Ir kaip aš apie Gediminą pasakojau, jau vėl priminsiu, kad iš tikrųjų ne Gediminas Vilnių statė, o žiniai, nes ir tai atsispindi tą mite. Gediminas sapnavo, o žiniai aiškino, ką jis turi daryti. Tai 1294 metais e, Ramovė Samogetijai buvo sunaikinta. Samogetija tai yra Žemaitija, o jeigu dar tiksliau kurioje vietoje, tai e, greičiausiai yra e, E, Rambovė, to dar buvo vadinamas arba Rambinas, tai buvo keliaujant į šventyklą, tai nebuvo, sakykime, viena pastovi vieta, ją e, pagal aplinkybės perkeldinėdavo ir todėl romainiai ir dar kiti pavadinimai kalba apie tų šventyklų gaus arba tiesioginės sąsajas. E, tai pats centras tų vat, e, teokratinės visuomenės, kuris buvo perkeltas į Rambyną, 1294 metais buvo sunaikintas kryžiuočio ordinu. E, čia vėl surišta, kaip aš minėjau, su popiežiaus ir imperatoriaus e, ginčių tuo metu Europos Sąjungai šventoje Romos imperijai, kur visa karinė gale buvo perkelta ant mūsų visa popiežiaus fanatiko armija atsidūrė mūsų pasienį ir mes, turėjom, mes buvom jų žudomi ir turėjome kažkaip atsilaikyti. Ir jie sunaikino tą mūsų teokratinį centrą apie 1294 metais ir tai yra Rambinas, Rambino vietovė ir greičiausiai, kur toliau buvo perkelta, tai bus arba kažkur tai vieta prie nevėžio, yra vienas iš, arba kita vieta gali būti lopaičiai. E, čia prie tverų, tai prie nevėžio aš tiksliai vietos negaliu įvardinti, e, bet yra faktas, kad 1294 metais tai įvyko ir Žemaitija, Samogetija patyrė labai e, baisingą žalą, buvo labai žiauriai sunaikinta, nuteriota. Ir tie metai yra taip pat savotiškas politinis paklusnumas išsireikalautas iš tam tikrų Žemaitijos kunigaikščių tam tikrų dalių. E, bet tai buvo vėl pasiekmė to, kad ordinai tarpusavį buvo ap, jeigu pradžioj buvo skirtingi, tai buvo Livonijos ordinas arba Kristaus e, kalavijo brolių e, vienolyje ir kryžiuočio arba švenčiausios mergelės Marijos ordinas vienolynas, tai 1289 metus jie politiškai apsijungia, e, kariškai apsijungia, pradėjo derinti nebe skirtingai veiksmus, o kartu. Ir vieni mūsų valstybė polė iš šiaurės, o kiti polė iš e, pietų. E, ir gavosi gan sėkmingos tos operacijos, ko pasiekojo tas tapo įmanoma 1294 metų šventyklos sunaikinimas ir Žemaitijos e, irgi politinės, sakykime, toksai politinis, simbolinis sutikimas paklusti jiems dėl to teroro. Ir e, Tai vėl buvo pasiekmė 1285 metų e, sėkmingo įsitvirtinimo, tai va čia yra pati didžiausia, ne, nesisekė mums tame iškojimų laikotarpėje iš vienos pusės kovoti, nesisekė e, išlaikyti tų mūsų žemių, kurias mes vadinam baltiškomis, e, kurias anometinėse kartografijoje yra vadino sarmatiško žemės, tai 1285 metai yra galima laikyti vokiškosios Prūsijos gimtimi, e, kai teutoniškosios Prūsijos, kai būtent tie du ordinai, Livonijos ir kryžiuočių ordinas, teutonų ordinas, e, įsitvirtina mūsų žemėse po žiauriaus genocido, po žiaurių karų, e, po e, kurie be abejo buvo lydimi žiaur, žiauriausio teroro, jie įsitvirtina ir tai yra tie metai, to, tas karinis įsitvirtinimas galima laikyti moderniosios Prūsijos, ta tokia, kuri ten 1552 berots metais ta modernioji gimė, kai ordinas panaikino savo, dalis ordino panaikino savo veiklą. Tai 1285 metais e, pilnai e, jie įsitvirtina kaip e, konceptas kaip savoka kažkokia, tai, kuri perėma prūsų savoką ir teutonai pasivadina šitą savoką. Nes kai mes kalbėsim rudenį, aš, aš papasakosiu, jie pasivadino e, ir buvo kurį laiką vadinamoji gotiškoji mūsų kilmės teorija. Tame laiko tarpinai buvo ir tai dalinai atspindi tą faktą. Tai yra tie patys gotai, kurie išėjo iš mūsų naikinti Romos imperiją, bet perprogramuoti grįžo kaip šventosios Romos imperijos kariai atgal į tas pačias žemės ir išnaikino tos, kurios siūlė siuntė toj pačioj Romuvoje. Ir e, šitie metai 1285 yra tos vokiškosios Prūsijos, e, teutoniškosios Prūsijos gimtimi. Ir vitingų luomas, tai yra tų karių, tai e, prūsų kariai buvo vadinami vitingais ir žodis vikingas yra kilęs būtent iš šito žodžio, o ne priešingai, nes archeologiniai radiniai ir kiti dalykai, tai tik patvirtina, kad tai susiformavo tiek gotų judėjimas, tiek vikingų judėjimas, kažkur tai Sambijos pusėsalį, dabartiniai Kaliningrado srity. Tai va, tais metais 1200 vitingų luomą pakeitė teutonai, kryžiuočiai, katalikų teutonų vokiečių diduomenę, e, sakykime, jaunesnėjai sūnus, kurie negaudavo paveldėjimo teisės iš savo vyresniųjų. Vyresnėjai pasilikdavo kur šeimas, o jaunesnėjai išvažiuodavo žudyti prūsų, žemaičių, jotvingių ir panašiai. E, pa, pačių vitingų, to senojo karių luomo su Romos imperija, šventąją Romos imperija, pareiga tapo karyba pirmose eilėse kryžiuočių sudarytose daliniuose, čia tų, kurie, kas išliko gyvas ir kas nutarė būti sąjungininkai su jais. E, ir baudžiamųjų dalinių, tokių kaip šunų, vaidmuo, e, apie kurio žemaičiai savo skunde Konstanco susirinkime 1400 me, 1415 metai štai ką parašė. Vienuoliai, po katalikų religijos kraiste vykdo visokias Dievo draudžiamas nedorybės. Štai matom prieš akis ir patiriame, kaip jie, mergelės Marijos broliai, prūsus, jau seniai pajungė į savo vergyją, bet jų neišmokė tikėjimų dalykų, užėmė jų žemės, gerybės ir paveldėtus turtus, jos įvedžia į skurdžią vergyją. Jos ir jų vaikus pajungė vergiškiams ir nuolatiniams darbams, kad sunku ir įsivaizduoti. Ruoždami žygius į svetimus kraštus į pirmas eilės stumia prūsus krauju lieti. Taip išmokytų žudyti, deginti bažnyčias ir kitas nedorybės daryti, kad už jos nėra žiauresnių barbarų. Jei mes kryžiuočius dėl to perspėdavom, jie atsakydavo, kad negali prūsų numalšinti, nes visada jie buvo žiaurus pagonis ir tais dalykais kryžiuočiai gyrėsi. E, tai va, koks tai likimas ištiko tų prūsus likusių uh, E, po kryžiuočio okupaciją. Tai buvo padaryti kariniai vergai, e, patys žiauriausi, patys patologiškiausi ir iš pas mus va, tas prusokas ir panašiai tą įgyjo neigiamą. Nežiūrint, kad žodis išprūsti yra teigiamas. E, o prusokas jau yra ir blusas sutelės berots vadindavo. Tai, žodžiu, va, ta mutacija, tas pasikeitimas įvyksta būtent su katalikybės ateimu į žmogaus sąmonę. Ir įdomiausia tai, kad didžiąją dalį e, tų knygų, kai skaitau e, tų rankrašių, tų vienolių, Lyvos vienolių, cistersų e, raštų vadinamųjų, e, kitus jūs atkreipkite dėmesį. Tam parašyta, kad kai mes atėjom į jų žemės atnešti tojas išganimo religijos, jie gyveno geriau negu krikščionis. Jie doriau gyveno <laughs> negu krikščionis. Ir parašy, tam prirašyta dažniau. Tik vieno jiems trūksta Jėzaus pažinimo. Ir įdomiausia, štai kas atsitinka. Aš ką tik perskaičiau, kas atsitiko su prūsais, kai jie pažino Jėzų. Žiauresnių barbarų gyvenime nėra buvę. Ir žemaičiai Konstanco susirinkime jau skundžiasi, ką ta krikščionybė, nežiūrint tai, kad prūsai vokiečiai jų nemokina. Ir tai yra, sakykim, galbūt netgi savotiškai irgi krikščionybės nuzombinimo E, pasiekmė, kai žmogus praranda savo asmenybę, išriškėja kitą asmenybę, sakykime, kokio Jėzaus Kristaus superstar iš e, Arabijos dikumų, e, kur nieko bendro istorinis Jėzus su to Jėzum, kur katalikų bažnyčia skelbia, greičiausiai neturi iš viso. Tai yra nieko bendro istorinis Jėzus su bažnyčios Jėzumi, mažai ką turi bendro. Tai ir matom, kas atsitinka, kai tavot tokį priema žmonės, jie tampa patologiniais žudikais. Todėl aš ir kalbėjau apie bulę pačioje pradžiai, kad Vatikanas turi išleis bulę ir pasmerkti visus priskirti prie velnio vaikų popiežius, <laughs> e, vienuolius, vyskupus, e, kardinolus, kurie laimino e, ir toleravo, sakykime, šitą nesąmonę. Eivarai, jeigu nieko prieš, gal padarome trumpą per trukėlę pusę, kaip tik laidos praėjus. Ir grįšim visai netrukus jau su įdomios kitomis temomis. Pulsas FM. žiauri tikrovė. Kągi nuskambėjo Andriaus Mamontovo pati naujausia daina pasitrauk, toliau žiauri tikrovė ir Aivaras Lilika. Taip, tęsiam, tai e, tie 1285-1283 metai yra ypatingi ir tuom, kad per 62 karai, tiek metų truko nesiliaujantis karas Prūsijai. Įsivaizduokit, 62 metus kiekvieną dieną į metus ruoždavo nuo vieno iki dviejų kartais, kai kuriais metais, ne kiekvienais, bet nuo vieno iki dviejų kryžiaus žygių e, Europos Sąjunga į šitas žemes. Ir, o yra maždaug, ką jau pertrauksiu paskaičiuota, na, iš tikrųjų įdomu, kiek aukų pareikalavo, pavyzdžiui. Yra šis... įdomu labai, aš su archeologais iš Prūsijos e, bendravau ir šiaip, jeigu jūs pasiskaitysit, jūs pamatysit, kad Prūsijos ta teritorija dabartinė karaliaučiaus teritorija, karal, e, ne tik tai Kaliningrados rytis, bet ir Lenkijoje esanti, e, Lenkai irgi okupavę dalį Prūsijos yra, mes pamiršom per antrą pasaulinį karą, po pabaigos Potsdamo ten konferencijos metu buvo padalinta Prūsija į dvi dalis. Viena atiteko Rusija, o kita atiteko Lenkams. Ir e, įdomu irgi vienas iš įdomiausių galbūt dalykų, taip kaip Prūsai buvo sunaikinti, sakykime, per 300 metų, grubiai. E, Tai lygiai taip pat vokiečiai, kurie išžudytų prūsų vieton, atsistojom, buvo išnaikinti per grubiai 2-3 metus E, tai, ką darė vokiečiai 200-300 metų su prūsais, tai rusai su vokiečiais padarė per 2-3 metus vienodo lygio genocidas ir todėl pats, tai, jeigu žiūrėsim, didžiausias Europoje kapinynais nusieta teritorija yra Prūsija. E, bet Prūsija, aš turiu omeny vėl ne tik karaliaučiaus rytį, bet ir e, Lenkų okupuotą e, Prūsijos dalį. Ir ten yra tiesiog archeologai vėl, kai kasinėje randa stadiono dydžio laidojimo laukai, karių stadiono dydžio palaidojimai yra tų karių žuvusių mūšiuose su kryžiuočiais. Ir įdomu vėl buvo paprotys dažniausiai karius deginti. Vėl, kad tos dvasios turbūt nepasiliktų ir neteitų. Tai daug kur randama, kai degindavo karius, matosi, ir nepabaigdavo deginimo tuo apeigu. Yra pusiau sudegę kaulai, pusiau sudegęs įkapės, nepilnai. Tai padarė išvadą, kad uh, panašu, kad vokiečiai, ne, ne vokiečiai, o katalikai, nepamirškim, tai vėl ne, ne vokiečių tauta žudė, o katalikų ideologija žudė žmonės Prūsijai. Ir tą katalikų bažnyčią dažniausiai bando iširsti, todėl aš dar kartą kviečiu atskirti popiežius nuo bažnyčiaus, atskirti vienuolius katalikus, kurie palaikė kryžiaus, inicijavo tos žygius. Jeigu jie neatskirs, jie yra visi velnio vaikai vienodi. Nes jie dalyvauja jų žygiuose iki pačiol, nes jie pripažįsta, kad tai buvo teisėta, o jeigu tai yra neteisėta, jie turi atskirti. Tai kapininai pradėti deginti kapą ir nepabaigti, panašu, kad vokiečiai stebėdavo, kur užsidegs tos ugnis, ne vokiečiai, o katalikai, ir atvykdavo ir žudydavo tos, kurie laidodavo tos žmonės. Yra tam vien iš tų kapų baisi istorija. Įsivaizduok, tu laidai savo tėvą žuvusi mūšyje ir staiga katalikas su peiliu atvyksta tave nuž, nu, nudobė laidojant savo tėvą. Ir vat, yra visiškai patologiniai dalykai, kuriais gyrėsi katalikų bažnyčia to meto. Ir jeigu jie tų patologinių dalykų neatskirs, tai kviečiu tiesiog gal net nevaikščiat žmonės tenai. E, kol kaip tik popiežių pakvietė, tai yra galimybė išsireikalauti, kad jie atskirtų ten penkis popiežius, Inocentas trečias berots kryžiaus žygis inicijavo e, ir dar daugelis tenai vienuolių magistrai visi, sakykim, to ordino. E, tai yra patalo, visiška patalo, nu, nu, baisu žinokit, aš galbūt kada atskirai vien suruošiu tos e, vieną kitą pasakojimą, kaip vykdavo tos skerdinės, nes jie tom gyrėsi savo knygose. Tai e, taip, kad e, iš tikrųjų ten, e, jeigu važiuosi, ten savotiškai krūvina prakeikta žemė, iki pačiai dienai jinai yra, galim sakyti, neišvalyta, nes mes ne prūsus prisimenu. Lenkai bando pasakyti, kad jie ten gyveno, rusai pasakyti, ne, buvo prūsai ir e, buvo pirmąją vokiečių sunaikinti ir tas galutinio sunaikinimo laikotarpis, o aš dabar tiesiog 1283 metai, tai yra 62 metus truko kryžiaus karai, 62 metus Ir taip dieną iš dienos, naktį iš dienos, teroras, žudynės ir karas, teroras, žudynės ir... Sunkiai įsivaizduoti, pavyzdžiui, Iraką kovojantį 62 metus. Mes matėm, kaip greit palūžo jie nuo mūsų demokratijos. Mes matėm, kaip e, Libija greitai palūžo. O čia šiuo atveju 62 metai e, ir prūsai atlaikė, bet atlaikė savo tautos sąskaitą, mes jų neturim gyvųjų tarpę šiai dienai kaip tautos, kaip reiškinio. Ir už tai tiesiogiai neša atsakomybę katalikų bažnyčia, jeigu jinai išsisukinė ir neapsimetinė, nes popiežius palaimino visą tą. Ir jeigu popiežius yra velnio vaikas, tai tegu ir įvardina, kad tas inocentas trečiasis buvo, tas nusikaltelis tautai, žmonijai ir bažnyčiai, tegu atskiria nuo Dievo. Tada patikėsim, kad galbūt jie keičiasi. 1283 metais po tų 62 palūžus prūsai tautai, kurioje turbūt žuvo apie 60-70 procentų visų gyventojų, mažų mažiausiai. Čia aš mažiausiai sakau. E, prūsams uždraudžiama skaityti, rašyti prūsiškai, idant užmirštų savo bočių ir prabočių papročius. Čia Simonas Daukantas tai paėmė iš ištraukų kronikų. Prūsus ištiko senųjų venedų kurie gyveno pam Pameranijai, Pamariuose, kurie gyveno dabartinės Kuršo žemėse, Venedai, e, Ilyrų, dingo, žinom, nieks, žinom, kad buvo Ilyrai, bet žinom, kad jų nėra. Dakai, žinom, kad buvo, bet žinom, kad jų nėra. Trakai, žinom, kad buvo, žinom, kad jų nebėra. Keltai, žinom, kad buvo, bet jų nebėra. Prancūzai kažkokie vietai keltų. Tai lygiai tokia pat dalis ištiko ir prūsų tautą ir dar daugelį kitų, kurios žuvo nuo katalikų bažnyčios kryžiaus, su, suvaryto tiesiai į širdį. E, tiesioginė ta prasme, ne simbolinio, o tiesiogiai į širdį suvarytas, nes kardas ir yra kryžius. Nes kardas tai ir buvo tai, ką garbino tuo metu visi dori katalikai. Ir tai garbins, jeigu bažnyčia neatskirs kunigus, vienuolius, popiežius laiminusius tokią interpretaciją. Romėnai e, paliko iš ilyrų, dakų, trakų keltų tik tai grįvėsius, degėsius ir lavonų krūvą. Tai vat visa ta romėniška arba krikščioniška civilizacija, palikdama degėsius, lavonus, dykrą, tai pavadindavo taikos ir civilizacijos atnešimu. O naujiems vergams valstybingumo sunaikinimo datas ir įvykiai paskelbiami šventėmis. Lietuva, Rusija, Lenkija, Prancūzija ir kitos šalis Europoje iki pačiai dienai išlieka šito klasikinis pavyzdys. Valstybingumo sunaikinimo data, žmonių padarimo vergais, įvykiai padaromi valstybinėmis šventėmis. Ir tai yra vienas iš pačių baisiausių melų, kuris istoriografijai žinoma kaip merovingijų melas. Mes prieisim iki jo, turbūt pavasarį jau. Ir Dusburgo kronikoje parašė – E, baigėsi apie 1283 metus. Baigėsi karas Prūsijai, prasideda karai su Lietuva. O, trumpa eilutė. Keli sakiniai. Baigėsi karas Prūsijai, prasideda karai su Lietuva. 1283 metai. Ir panašu, kad Vitenis E, kuris atėjo 1282 metais e, ir buvo tas, kuris suvokė, kas čia vyksta. Ir tos eilutės viską atsako. Mes matom prūsų likimą, mes matom, koks likimas katalikų bažnyčios buvo mums paruoštas. Ir tik dėka Vitenio, kuris labai sąmoningai suorganizavo sistemą, e, kuris transformavo Gediminas į imperiją, mes esame šiai dienai gyvi. Ne dėl to, kad katalikų bažnyčia yra pas mus, <laughs> bet dėl to, kad mes priešinomės katalikų bažnyčiai. E, ir gėda tiems istorikams, kurie bando atvirkščiai kalbėti. Ir tai yra tiesiog melas akivaizdus. Ir valstybė tą toleruoja, pradedant prezidentūrą ir baigiant savivaldybėmis. E, Tai va tas laikotarpis, 1283 metai, padėjo mums atrasti atsakymą ir tas atsakymas, kaip jau jeigu jūs atgal žiūrėsite laidas, buvo Vitenio atsakymas, Gedimino atsakymas, Algirdo, e, Kestučio. Bet dabar mes pereinam į tą eškojimo atsakymą. Dar kol prūsai kovojo, pas mus vyko suirutė. E, kaip priešintis, ką daryti, kas bus karo vedas ir panašiai, nes e, buvo bandymas su Mindaugu įsileisti tą pačią krikščionybę ir pasižiūrėti, kaip tai veikia, bet e, aš tikiuosi šiandien prieisim tą akimirką, kai Mindaugas atsisakė krikščionybės Bet mes nežiūrint to, kad jis atsisakė, vis tiek švenčiam jo karūnavimo bažnyčiai datą. Vėl yra visiškas melas ir visiška nesąmonė. Kaip tu gali švesti, jeigu žmogus sam, jeigu tu sąmoningai atsisakei alkoholio, buvai alkoholikas, sakykime, nuo e, nu, du metus ar trys. Ar tas laikotarpis yra svarbus? ar tas laikotarpis, kai tu alkoholio atsisakei, tai taip, Mindaugas atsisakė to alkoholizmo, kuris vadinasi tuo metu nu, ideologinio alkoholizmo, krikščionybės. Ir mes tą švenčiam. <laughs> Vėl yra absurdas. E, tai va, tas laikotarpis iki Vitenio, kaip aš sakiau, buvo vienas kunigaikštis po kito ir tai yra tokie tamsų savotiškai laikai ir mm, e, bet galiu tiesiog vat, keletą pavyzdžių duoti toks Pskovo Daumantas, kuris su Mindaugu kovojo, jisai tapo Pskovo kunigaikščių ir Pskovo valdovu, nes Mindaugas liktai paėmė jo žmoną mirusią savo žmonos vietą. Ir jisai įsigijo priešininką. Tai vėl apie Mindaugą irgi daug pasako e, kad savo draugo žmoną pasėmė į žmonas ir kovojo su du lietuviai, tarpusavį kovojo, vienas Pskovės sėdi, kitas sėdi E, Gardinė ar be Kernavėjai ir, ar be Vorutai ir iš ten vykdo tarpusavę kovas, vietoj to, kad padėtų žūstantiems prūsams. Ne, tuo metu Lietuvos armijai vyko tarpusavio ginčiai. E, kaip ten pas jūs panevežiai sako, strėlkės ar kaip tenai. <laughs> tai, žodžiu, mes susidurėm, tas laikotarpis labai panašus į tai, ką teisingai aš tą žodį pavartojau. Nu, girdėtas, bet nelabai, kaip pasakyti, Tai yra varto, toksai vartot, nu. gatvės tų žargonas. Tai dar galima turbūt... dėti, dėti kabutės, dar toks būna, čia jau turbūt lietuviška, rasborkės. Va. Tai čia irgi rusiškas. Tai, jau, e, jau, jo, jo, kabutės, tai labai tai- gerai, jo, tai ta prasme aiškinimai įsitarpusavį visų įmanomų ginklų pagalba. E, Bet tame laikotarpiu vis tiek dar žemės visos neapjungtos, dar visi ieško to karo vado tinkamo ir žemgaliai to laikotarpiu vis tiek buvo dar tos gentis, sakykime, kurios sąlytyje ar su kalavijuočių ordinu, ar sąlytyje su kryžiuočių ordinu toliau vyko ta necentralizuota pakankamai, necentralizuotas pasipriešimas genties ribose tam tikros. Taip žemgaliai kartu su samogetais arba žemaičiais 1200 e, 83 metais, nes jie ėjo iš šiaurės į mūsų pusę, bet tose mes prakišom, prūsai buvo žudyti. Ir čia šiaip prieisim prie Mindaugo politikos, tik dėka Mindaugo politikos tai buvo įmanoma. Tik tai dėka tos karūnos, kurios mes vėl gavimą švenčiam, nežiūrint, kad atsisakė. Ir dėka tos karūnos prūsai žuvo. Ir tai vėl, kaip aš ką tik paminėjau, mums pačios gedingiausios datos išryškinamos, kad mes gėdoje savo smirdėtumėm, skestumėm ir būtumėm nesąmoningi. Taip e, žemgaliai su žemaičiais iš šiaurės einančius kryžeivius sunaikina e, vieną iš armijų ir ten to e, metu žuvo 33, pavyzdžiui, broliai, e, kiekvienas jų turėdavo šiaip pagalbininkų iki šimto, e, tai už to 33 slepiasi greičiausiai kokie 3000, 330 E, mažiausiai e, karių, bet e, jeigu dar pažiūrėti, jeigu tai būdavo kryžiaus žygis, dar pagalbininkai ateidavo, tai tas visas išvirsdavo iki 3 tūkstančių, 4 tūkstančių, kai kuriais atvejais iki 18 tūkstančių karių. Tai vat vienas iš didesnių mūšių ir tos didesnius mūšius visgi laimėtuvo mes terorą, bet va tas nuolatinis kasdieninis teroras laimėdavo prieš mus, bet sutelkę pajėgas mes vieną kitą mūšį užpu, laimėdavom. E, prieš Vitenį buvo traidenio laikotarpis. Ir traidenis būtent įve, e, kaip sakykime, galbūt tos Mindaugo jau blaivėjo Mindaugo politikos nuo 1261 iki 1263 metų iki jo mirties, tas traidenis e, būtent pašalina Daumantą, kuris jau ėjo su pravoslaviškąją Rusę, su ortodoksiškąją Rusę, e, jau bizantiškąją, jeigu dar tiksliau įvardinti. E, ta pati Rusija jau nebe Rusams priklausė, ta pati Rusija priklausė Bizantijoje ir su Bizantija susijusiems pirkliams arba bankininkams, su Bizantijos imperija. Tai traidenis Danis, e, būtent įveikdamas Daumantą, tai jis e, irgi 1863 į tol vat, laikotarpį iki Viteniškojų 62 e, yra įtvirtinama visgi savarankiška, e, sarmatiška, jeigu tai pavadinkim, ta Lietuvos konceptas idėja, pasirodo, kad jinai gali gintis. Tai vat raidenis yra tom svarbus, parodydamas, kad visgi pamažu apsijungiant mes galim atsilaikyti prieš tą e, ideologinio viruso, žinoma, kaip krikščionybė, skvarbą į žmonių sąmonę. Ir be abejo reikėjo dar kovos ir su Lenkais prisidėjo. Ne tik tai iš šiaurės ir pietų einančiais e, katalikų kryžiuočiais, bet taip pat ir lenkais, apie juos irgi daug pasakosim e, šitam rate cikle, nes tai yra polovcai. Tai yra, lenkai yra polovceni, polovcai. E, iš viso, kuriems popiežius padovanoja irgi žemės, Sarmatijos ir tai yra teiviai iš maždaug dabartinio Krasnodaro krašto, iš Kubanės, iš tų kraštų, polovcai į tą žemės ir kadangi popiežius jiems padovanoja, tai jie irgi bandė įvestą Dievo karalystę iš be abejo gyvybių sąskaitą. Tai e, Lenkai irgi užpuolė Jotvingių žemę, tai dabartinės Brasta, e, Brestlitovskas tas vadinamas, e, tai, sakykime, Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos pasienį riba, kampas. Tai va toj vietoj gyveno Jotvingiai ir e, Traidenis, e, centralizuodamas visą armiją, e, bandė e, išauginti tą karių kartą, kuri ir išaugo su Viteniu, išaugo su Gediminu, bet Lenkams įsiveržus į Jotvingių žemę, e, Jotvingiai tai buvo irgi mirtininkai, kaip ir prūsai jie išnyko kovose. Mes jų nebeturim kaip reiškinio. E, nes jos įžudė tie patys krikščionis, tie patys katalikai ir pravoslavai, tik tai iš dviejų dalių. Tai vat, kai Lenkai įsiveržė į, e, į Jotvingių žemę, Traidenis su tą auginamais kariais jau, kurios panaudojo 100 procentų Vitenis su 14 tūkstančių raitelių, kai yra parašyta, užima Liublino žemę. Įsivaizduojat, kur yra Liublinas? beveik dabar Lenkijos, e, arčiau Vokietijos tenai, ar ne? beveik Lenkijos e, net ne vidurys, o jau arčiau Vokietijos čia. Tai vat lietuviai su Traidenio tas 14 tūkstančių karių užėmė Liublino žemę. Ir e, be abejo, nusiaubdavo vienas kitą tenai, nes tie išveždavo iš mūsų žmonės ir turtą, mes išveždavome, susigražindavom, ką jie pavogdavo. Taip, Traidenis grįžtantis e, buvo apsuptas Lešeko jodojo ir prie Narevo upės sunaikinta beveik visą armiją. Tik tai, tai įvyko tik dėl to, kad dalyvavo žygiai jotvingiai. Jotvingiai skirtingai nuo mūsų lietuvių iš mūšio lauko nesitraukdavo. Ir skirtingai nuo prūsų, irgi didžiąją dalim jie iš mūšio lauko nesitraukdavo ir matom, kas jos ištiko. Mes visą laiką dažnai parodydavom pėdas. E, priešininkui tai yra kinų menas, irgi yra mūšis laikam, laimimas bėgimu. Arba į vieną pusę, arba į kitą. E, tai šiuo atveju mes laikomės to ir mes galbūt ir išlikom, o jotvingiai hm, ir nuo to laiko traidenis išleido įsakymą armijai, draudžianti kariams trauktis iš mūšio lauko. Ir jotvingių pavyzdys, kaip jau sunaikintos beveik tautos, buvo iškeltas kaip pavyzdys, nes jotvingių vyrai niekada nesitraukdavo iš mūšio lauko. Jeigu stovėdavo, tai toj vietoje ir mirdavo, kurioje stovėjo, bet ne, nesitraukdavo. Ir dar įdomus pavyzdys yra tai, kad moteris palaikydavo vyrus. Jeigu būdavo e, netoli kaimo mūšis vykdavo, tai moteris ateidavo ant kalnelio ir vyrus palaikydavo, kovojančius mūšio lauke, gėdindavo tos, kurie bandydavo bėgti. Čia dar vienas iš, įsivaizduokit, e, jeigu Lietuvoje būtų kad moteris ateina palaikyti vyrus. Tai va čia irgi jotvingių vienas iš sunaikinimo irgi priežasčių. Daumantas pagal Simoną Daukantą. Daumantas nusamdė šešis gudus, tai gudais mes vadinom Rusę, Rusijos gyventojus, krikščionis, kurie nužudo traidenį. E, tai yra vėl ta bizantiškoji ir sarmatiškoji, pasakykime, ideologija. Daumantas bando įsitvirtinti per bizantiškąją, Traidenis bando išlaikyti sarmatiškąją ir būtent Daumantas pasamdė šešis e, gudus pagal Simono Daukantą nužudo Traidenim. Ir va to tada išeina Vitenis iš tikrųjų. E, bet kadangi mes einam atbulinę tvarką, tai aš einu pamažu, pamažu tas priežastis, kodėl Daumantas taip veikia, kodėl Traidenis taip veikia. E, daumantas su gudais buvo atvyksta į Lietuvą pasiskelbti didžiojų kunigaikščių. Traidenio sūnus Rimantas yra mažiūt mažiausiai trys versijos tų valdovų visų. E, ir aš jas visas suminėsiu šičia. Bet laikotarpis, kaip minėjau, tas metų paklaida plus vienas minus du, bet tai yra 1282, 1261, 63. Va tas laikotarpis, kur daug kunigaikščių keitė. E, Traidenio sūnus Rimantas paliko vienuolyną, nes buvo vienuolis, irgi krikščionių, ir su lietuviu žemaičiu Jotvingiu e, kariais prie Braslavo sumuša Daumantą, karius patį Daumantą, perdurdamas jėtimi. Čia yra vėl, sakykime, yra viena, kad jisai mirė apskovę padavimas, kitas yra, kad jis žuvo nuo savo pačių e, tautiečių už tai, kad jisai bandė įvesti tą bizantišką ideologiją. Rimantas atsisako jam siūlomo didžiojo kunigaikščio titulą, perleisdamas tą titulą karvedžiui Vitenį. Tai va čia traidenio mirties e, aplinkybės ir e, Vitenio iškilimas. Ir vėl įdomu tai, kad vaikystėje Vitenį dar vaidinama buividu ar jo galoj. Vaikų būryje pamatė išskyrė pats traidenis. Nuo tada jis buvo traidenio globoje. Tai matot, e, vėl yra tai, kad tiesiog matė, kaip žaidė, E, paėmė auginti pas save toj kariškoje aplinkoje, nesuvokia, kad tai bus karo vadas. Ir nesunus e, traidenio paveldi e, kar, Lietuvos tampa karo vadu karaliumi mūsų valstybei, bet tampa e, visiškai vaikas žaidęs ariogalai. Irgi įdomus faktas. Šiaip ariogala, ario galas, visas šitas, tai yra tas, ka, vėl su karyba, tai greičiausiai ten buvo E, karių auginimo irgi ruošimo centras tam tikras. <clears throat> ir kai Traidenis žuvo, Kernavėj, e, Vitenis buvo išrinktas e, karo vadu didžioji kunigaikščių. Ir būtent tada užpuola jisai Lenkus ir bet kol mes su Lenkais kovojam, Daumanto sunus Pelužis yra vienas iš garsiausių išdavikų, taip sakykim, špionų E, dvigubų tokių žmonių, tai Daumanto sunus, kažkodėl Simonas Daukantas jį priskiria prie Daumanto sunų, Pelužio, e, labai daug žalos padarė. Labai daug perleisdamas mūsų pilis kryžiuočiams, nes jisai pats priėmė katalikų tikėjimą. Ir netgi Gardiną buvo užpolę, tai mano supratimu Gardinas tuo metu buvo jau politinė sostinė. E, Kernavė daugiau būtų gal buvo kažkoks tai karinis kurį laiką, o politinis visgi tapo Gardinas. Ir tai yra nuo Mindaugo karūnavimo ne vortai, vieni sako, kad vortai, bet yra ir kiti šaltiniai, kad Gardinė buvo karūnuotas. Tai čia tik dėl to, kad Lietuvos Respublikoje teritorijoje galimai vortai yra, tik dėl to mes, bet Lietuvos Respublika yra trupučiuką didesnė, jeigu mes prisiminsim 1921-22 metus, 18 metus, tai yra Gardinas yra Lietuvos Respublikos teritorija, tik tiek, kad mūsų prezidentė Kinkas drebina ir bijo apie tai kalbėti suprasti, kaip ir Punskas, kaip ir Suvalkai yra Lietuvos Respublikos teritorija. Jeigu mes pripažįstam galiojančius aktus teisinius, jeigu nepripažįstam, tai be abejo, tai bus kitų Respublikų teritorija. E, taip. E, porą minučių turime. Porą minučių turim tik tai. Tai tada į kitą laiką perkelsim traidenio valdymo laikotarpį. Ir aš taip kažkaip tai mašiau, <clears throat> galbūt kiekvieną, kadangi mūsų tauta susiduria su tokio išlikimo klausimu šiai dienai, aš galvau pabaigoju kiekvienos laidos iš, pabrėžti du dalykus, kuriuos turi atminti visi klausytojai, išryškinti ir nepamiršti. Du dalykus, kuriuos turi visi atminti. Tai yra tautos ir valstybės pažangos priemonės turėtų būti. Pirma e, priemonė yra žemė su jos turtais, yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė yra mitybos, o ne spekulacijos e, priemonė. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė yra mūsų nuosavybė, todėl mes jos neturim parduoti užsieniečiams. Čia vienas tautos pažangai, tautos raidai ir valstybės. Svarbiausias antras yra pasaulėžiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulėžiūros. Tai vat, kiekvieną radijo laidą aš pabandysiu baigti šitais dviems, nes jeigu mes nesilaikysim, nesieksim šitų dviejų, mes tapsim istoriją, kaip tapo jotvingiai, kaip tapo prūsai. Nauja tradicija irgi gražu. Kągi, dėkui už šiandien, susigirdėsime kitą penktadienį nuo 11 val. pulso etrija. Iki, nesušalkit. Ačiū. Pulsos FM.